вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці летнім днём гарачае сонца заганяе нас з прыяцелем у кавярню дакладней у піцэрыю памутнёная спёкай мы замаўляем самыя вострыя стравы і пасля кожнага з'едзенага кавалку падоўгу халодзе мараты. У такіх выпадках кожнага разу мне згадваецца савецкая дыетычная кухня, разлічаная на гастрытнікаў, у якой не было чылі соусаў з іх пякельнаю вастрынёю. Між тым большая частка свету спажывае вострае звыкла, не халодзячы рту якія-небудзь амерыканцы з радасцю паядаюць мексіканскія стравы аднаго кавалку, якіх нашаму чалавеку проста не праглынуць. Разам з тым дыетолягі вам растлумачаць, што гэтыя стравы вельмі лёгкія. Я задумляюся над прывабнасцю азначэнняў востры і лёгкі. А прыяцель тым часам згадвае даўнейшую мудрасць. Мы тое, што мы яму. І такім чынам пераводзіць кулінарную тэму ў чалавеказнаўчы кантэкст. Наша айчынная кухня ніколі не вызначалася лёгкасцю і вастрынёю, як да прыкладу італьянская. Адпаведна, і мы самі вырослыя на паравых котлетах і рубленых шніцалях, такія вось цяжкія і нявострыя, нягнуткія, нерухавыя. Халодзячы рот пасля кавалку вострая піцы я спрабую уявіць ці магчымыя за такім сталом размовы пра тое што а ты не высоўвайся ці што табе больш за ўсіх трэба і не ўяўляю мы сапраўды настолькі ж нагадваем свае бясмакавыя гастрытныя біточки наколькі італьянцы падобныя характарам да свае піцы і пасты аздобленай фантазійным соусам самымі неверагоднымі адценнямі смаку а днём мы з прыяцелем гаворым пра выключнасць такога панятку як савецкая кухня. Ідэолягі лінейнай роўнасці імкнуліся са ста нацыяў вывесці сярэднестатыстычны чалавечы матэрыял, А каб карміць гэты матэрыял была прыдуманая адпаведная савецкая кухня яна не мусіла быць лёгкай і вострай гэта першае яна не мусіла быць нацыянальнай гэта другое натуральна супраціўляліся гэтаму каўказцы і прыбалты іхнае кухоннае супрацьстаянне было яскравай праекцыі іхнага нацыянальнага самазахавання у што да нас беларусаў, дык мы адмовіўшы сваё ўчорашняе прыстанішча вёску з яе мовай і традыцыяй, у тым ліку кулінарнай, стандартызавалі свой стол пад бальшавіцкае меню сярэдняй паласы рассеі пяльмешкі, сырнікі, боршчы, кампот сухафруктаў. І пасля вычытаныя ў караткевіча ласіныя губы ў воцаце здаваліся нам не тое, што не тутэйшай, а проста незямной экзотыкай. Цяпер жа мы ведаем, што беларуская шляхта мела свае тоўстыя кнігі рэцэптаў, але да нас дайшлі хіба самыя няхітрыя стравы мы напроч забылі сваё і калі праўда што мы гэта тое што мы яму дык беларусы як савецкая нацыя гэта зусім не тое што іхныя кроўныя продкі беларусы 19 стагоддзя А хто тады мы цяперашнія якія гэтым летнім днём у кавярні ядуць лёгкую і вострую італьянскую ежу Summertime. Hello. між іншым у тым што мы забылі сваю колішнюю кухню апісаную ў дзясятках кніг разнастайную ў інгрэдыентах і прыпраўленую сотнямі траваў ёсць наўпроставая сувязь з беларускай нерэлігійнасцю маю на ўвазе не хаджэння ў царкву а пытанне праўдзівыя веры усе хрысціянскія нацыі будуюць свае ўяўленні пра ўласную гісторыю на пачатковым біблейскім пасыле быў рай, пасля за грахі рай быў страчаны. І вось цяпер трэба выконваць маральныя законы, каб дасягнуць таго раю, у якім жылі нашыя продкі. Народу абсалютна патрэбны панятак свайго залатога веку, бо гісторыя ўспрымаецца ў два бакі. І калі ў мінуласці было слаўнае і шчаслівае жыццё, дык гэта найлепшы стымул імкнуцца да такога самага ў будучыні. Прынамсі гэтак яшчэ ў сярэдзіне 19 стагоддзя пісаў пачынальнік новай беларускай літаратуры Ян Баршчэўскі у сваёй найбольш вядомай кнізе шляхціць завальня цытую. Праўда, пасланніца неба ў гэтую юдоль цярпення ты анёл вартаўніца і настаўніца ў жыцці асвятляй нас сваімі промнямі калі праўдзівую веру найдаражэйшы скарб нашых бацькоў найчысцейшае святло неба хочуць зацьміць туманы вытанчанай мудрасці пыхлівых і хлуслівых філёзафаў у Калі прырода спіць пад снегам, вые паўночны вецер мінаюць доўгія цёмныя ночы, тысячы агнёў палаюць у вокнах гмахаў, не перапыняецца вясёлае жыццё сталіцы і я самотны люблю аддавацца марам. Мая думка ляціць далёка да радзімых ваколіц, выклікае з магіл паважаных старых, бачыць іх забавы і чуе размовы пра шчаслівыя часіны пра залаты век калі чалавек араў сваё поле будаваў дом сабе і сваім дзецям тады ўраджаі былі лепшыя весела спяваючы працаваў араты у полі у лясах вялося безліч ласёвы дзікіх косы паляўнічы лёгка знаходзіў звера і рыбак упэўнена закідаў нерад у ваду One of these mornings gonna rise I'm singing каментатары заўважаюць, што Ян Баршчэўскі дае ў сваёй кнізе моцны зарад беларускай нацыянальнай ідэі, Але ж каментуе мой прыяцель, наколькі гэтая ідэя залатога веку універсальна і блізкая бадай любому сучаснаму еўрапейцу. І наколькі далёкая цяперашняй дзяржаўнай ідэалогіі ў Беларусі дадаю я. There's nothing can harm you. Yes, with daddy and mommy, stay. летні дзень жыць лёгка і цудоўна, рыбка скача ў стаўку і саспеў ураджай. Твой татуся багаты і мамка прыгожая, што ж ты плачаш маленькая, засынай прыйдзе дзень ты з усмешкай прачнешся раскінеш крылы і паляціш над зямлёю а пакуль ні пра што не турбуйся твае тата і мама будуць побач з табою летні дзень рыбка ў возеры скача зеляняюць палі жыццё падобнае на рай твой татуся багаты а мамка прыгажэйшая за ўсіх дык не плач маленькая баю бай, -бай. радыё свабода вострая брама у сённяшняй перадачы мы гаворым пра знакі часу і залаты век беларусі у летнім днём мы с прыяцелем прыходзім да думкі, што мы, гадаванцы савецкай Беларусі і нашы дзяды прадзеды на пачатку два стагоддзя гэта зусім іншыя людзі. Нас яднаюць толькі гены, а ўсё набытае, звязанае з досведам з пакалення ў пакалення гвалтоўна страчана. Мы розныя і розніца гэтая цывілізацыйная. Што такое дэмакратыя, што такое правы чалавека? Адна рэч міжнародныя дакументы, а іншыя сам чалавек і ягонае ўяўленне пра свае правы. Чаго мне трэба, чаго б я хацеў, а што для мяне зусім не істотна. Адкуль гэтае ганарыстае самапрыніжэнне, маўляў, не трэба нам ваша свабода, французам трэба няхай яны і дамагаюцца, а ў нас свой шлях, шлях куды у несвабоду. А ўся рэч у тым, што такія словы можа сказаць толькі той, хто ніхто і пачынаць гаворку пра мае правы чалавека трэба з пытання а хто гэта такі я бо пакуль няма яснасці з гэтым усе размовы пра мае правы будуць абстракцыі чым яны разам з дэмакратыяй і уяўляюцца многім нашым суграмадзянам яны не маюць адказу на пытанне хто я між тым у краінах даўно перамоглага капіталізму на такое пытанне адказалі б француз ці гішпанец ці швед бо маё ўяўленне пра сябе шчыльна звязанае з маёй краінай маёй першай абаронцай і падабаронной гэта ад яе я магу чакаць ці не чакаць выканання маіх правоў шырэй еўропа і еўрапейцы гэта ўсё абсалютна канкрэтна а ў нас абстракцыя Беларусь ніякая не дзяржава ў агульна прынятых уяўленнях а вотчына аднаго правіцеля а снг ці беларуска-расейскі саюз і ўвогуле адцягненыя паняткі усё робіцца не для таго каб чалавек ідэнтыфікаваў сябе і свае правы хто ён і чаго яму трэба а роўна наадварот то адзін прэзідэнт заявіць што мы тыя ж расейцы то другія што мы частка расійскай нацыі але пры гэтым мы ведаем што мы не расейцы атрымліваецца блытаніна разабрацца ў якой не толькі цяжка а немагчыма бо ад нас ад нашага голасу сапраўды нічога не залежыць нашы дасужыя палітолягі спрачаюцца, што першасная дэмакратыя ці мова, але надзеленаму правамі чалавека таму, хто ніхто нічога ніколі з гэтых правоў не будзе патрэбна. Тым часам усвядомленаму беларусу зразумела, што ён нічым не горшы за паляка, француза або шведа. Гэта значыць мусіць мець тыя самыя чалавечыя правы. Самая! А вось як мы сталі тымі, хто ніхто і каму нічога не патрэбна. Працуючы над біяграфіямі рэпрэсаваных у сталінскія часы беларусаў, не перастаю здзіўляцца маштабам гэтай селекцыі, калі каралі самых жывых і творчых, самых вострых і лёгкіх. Прытым заўважаю шмат карозій, унесенай у імёны ды прозвішчы нашых продкаў беларусаў пісарчукамі тагачаснага НКВД. Беларускія прозвішчы бясконца скрыўляюцца на расійскі лад, часта механічна. Напрыклад, каляда пішуць колядо, а мухаці сарока, мухо і сароко. Ружа, ружо, гушча гущо. Цяпер ужо ў адваротным беларускім прачытанні з нашым абавязковым націскам на О яны сталі калядо, мухо і ружо. І ў такім выглядзе жывуць і сёння. Да прыкладу, папулярны бтэшны спявак называецца Руслан Алехно. Хоць у беларускай псіхалінгвістыцы гэта не надта пачцівая мянушка аляхно. Насамрэч датчыкісская пісарчука род гэты меў прозвішча алехна ці алёхна. Старое, дарэчы, прозвішча ці не тысячагадовае з полацкае княства. Аж вось цяпер ужо і гэтага спевака дзеці замест годнага імя будуць насіць прозвішча больш падобнае да мянушкі алехно. пяром нквдшнага пісарчука каляррытныя беларускія вінцукі перарабляюцца на вікенціў якубы на якаваў янкі на іванаў сымоны на семёнов яшчэ одна тотальная праблема ў гэтых спісах імёны по бацьку беларуская традыцыя с суфіксом віч спрадвеку ўтварала прозвішча а не імёны по бацьку як это было ў традыцыі расійскай адпаведна на оу у нас рабіліся імёны по бацьку а не прозвішчы як у расейцаў у І вось расійская паводле мовы ўлада пачынае расійскую традыцыю ўкараняць сярод беларусаў. Атрымліваецца блытаніна, а часамі прафанацыя. Скажам, паводле беларускай традыцыі Пятровіч гэта прозвішча, а Пятроў імя па бацьку. У нас мусіла б гучаць Пётр Пятроў Пятровіч, а ў расейцаў з тым самым імем Пётр Петрович Петров. Але ж прозвішча не зменіш і НКВдыст запісвае Пётр Петрович Петрович можна сабе ўявіць як народ міжволі пярэчыў гэтаму гвалту і нквдысту даводзілася ў душках дадаваць пятровович пётр пятровович у душках пятроў як цябе па бацьку пытаўся ён у арыштаванага бязвінна чалавека янкаў адказваў той альбо тая вінцукоў сымонова алесева базылёва так і записывалася ў душках пасля иванович вкенцевич семёновна александровна Васильевна. Дзіўным чынам гэтыя чэкісцкія спісы сведчаць пра самую глыбінную злачынную русіфікацыю беларусаў, пяром прыраўняным да штыха. Калі б тады нас так не пераламалі, не перапісалі, сёння шмат цяжэй было б пераконваць беларусаў, што яны тыя ж расейцы ад грубасці нораваў і неадукаванасці спрабавалі нешта падобнае рабіць і з літоўцамі і з грузінамі. І цяпер я разумею, чаму з імі такого пералому не атрымалася, бо насуперак усім пераломам яны захоўвалі веру ў свой залаты век, які быў і гэта значыць абавязкова надыдзе зноў, прычым не так важна, як хутка. Іншая рэч, што мы павінны захаваць гэтую веру. Thank you. летнім днём мы з сябрам незаўважна дагаварыліся да лукашэнкі улюбёнай тэмы ўсіх беларускіх дэмакратаў і незалежнікаў не дэмакраты і не незалежнікі стараюцца гэтай тэмы не кранаць каб всуе не прамовіць імя свайго бога яшчэ гадоў 5 таму так не было тады гаварылі ўсе Цяпер адкрытае ўжыванне гэтага імя з любымі сэнсамі ў прыватнай гутарцы гэта ўжо прыкмета апазіцыянізму, як дарэчы, і ўжываная ў прыватнай гаворцы беларуская мова сапраўды пагаджаецца мой прыяцель лукашенко гэта толькі прадукт сённяшняга стану свядомасці народа і ён гэта цудоўна разумее і больш за ўсё баіцца праўдзівага нацыянальнага адраджэння веры ў залаты век тады б яму ў народнай свядомасці месца папросту не было а я чамусьці падумаў што сталіна няма не таму што памёр а таму што змяніўся час у якім сталіну папросту не было ўжо месца Людзі многае могуць, але не ўсё. Як чапляліся за знікаючую эпоху брэжняў андропаў чарненка, як спрабавалі прадоўжыць свой час, але гэта быў толькі іхны час, а не час увогуле не аб'ектыўны час. Дык ці варта змагацца з лукашэнкам, калі гэта ягоны час пытаецца прыяцель і так мы непазбежна ў сваёй размове скочваемся да палітыкі. радыё свабода вострая брама у сённяшняй перадачы мы гаворым пра знакі часу і залаты век беларусі ведаеш кажу прыяцелю даўно вынашаную думку лукашэнку пераможа не герой а тая самая вера ў залаты век, калі яна адродзіцца ў беларусаў. А знакам гэтага адраджэння будзе беларуская мова. Мова пераможа дыктатара і на змену часу лукашэнкі прыйдзе час мовы. Нездарма ён баіцца яе як агню, яе ўсе пабойваюцца гэтай схаванай да часу беларускай зброі. Лукашенко можа і сам быў зброю ўся ёю, але ведае, што не пацягне, атрымаецца карыкатура. У яго з мовамі ўвогуле праблемы. Таму ён усяляк топча мову зачыняе школы, выганяе стыля экрану і нацкоўвае на беларускамоўных амон. Але рана ці позна мова пераможа ягоны бязмоўны час. Як бы ён за яго не чапляўся, Про не маешчы той асобы, якая якая гатовая была б узброіцца моваю і пайсці наперад. Час такой асобы пакуль не прыйшоў. І апазіцыйныя лідары дыскутуюць, маўляў, спачатку дэмакратыя, а мову трэба пакропельцы ўводзіць. Хоць якая можа быць дэмакратыя без мовы. Каму патрэбныя новыя фіранкі ў згарэлай хаце. Беларусь павінна стаць беларусю, а не тым, што калі-небудзь можа быць пры адпаведным збегу абставінаў акажацца тым, што можна будзе назваць Беларусь. Так не бывае. Ёсць час Лукашэнкі і на змену яму прыйдзе час мовы. А калі не, дык будзе бясчасце. Хай сабе яно будзе доўжыцца хоць 100 гадоў але ўсё адно прыйдзе вера ў залаты век і настане час мовы. Проста нам хочацца, каб нашы палавінчатыя палітыкі ўжо цяпер павярнулі сітуацыю на лепшае, але палавінчатыя не павернуць. калі залаты век гэта тое што аб'ядноўвае нацыю дык і ў сённяшняга правіцеля ёсць свой залаты век разважае прыяцель бо як ні круці сёння ён найболей і аб'ядноўвае беларусаў падабаецца гэта каму ці не ягоны залаты век гэта савок якраз тыя савецкія часы пра якія ён усімі сіламі і нагадвае эх як мы жылі у успамінаюць старэйшыя людзі, але маюць на ўвазе, вядома, не калгасы з працаднямі і свае ўцёкі з вёскі, не НКВД і той мільён рэпрасаваных невядома за што сваякоў і знаёмых, не дэфіцыты і чарнобыльскую аварыю, а уласную маладосць. Толькі на гэтым усё і трымаецца. А ўся найноўшая патэтыка вялікай перамогі мусіць напоўніць настальгію па ўласнай маладосці дэкарацыямі дзяржаўнага патрыятызму. Але ж некалі адыдзе пакаленне тых, хто настальгуе па сваёй савецкай маладосці і застануцца адныя гэтыя дэкарацыі, няшчырыя і гістарычна непраўдзівыя. І той залаты век, якім сёння аб'ядноўваюцца беларусы, рассыплецца як картачны домикк. тады падхопліваю я думку сябра непазбежны будзе зварот да таго праўдзівага залатога веку пра які піша Ян баршчэўскі Ён і сёння прысутнічае ў нашым жыцці урыўкамі але як такі не фармулюецца скажем спадарожнікавы канал БТ открывваецца барочнай полацкай сафіяй і партрэтам скарыны А хто такі скарына у сімбаль друкаванай беларускай кнігі адной з першых сярод еўрапейскіх нацыяў і дарэчы на 70 гадоў ранейшай за расейскую і што ў цэнтры нашага гонару мова якую разумее кожны сённяшні жыхар краіны але ягонае разуменне не падтрыманая ані школай ані ўладай Альбо возьми мірскі і нясвійскі замкі на грашах, на застаўках, на цукерках. Гэта ж і ёсць праўдзівы залаты век Беларусі, сімбалі беларускай арыстакратыі. Выходзіць, робіць выснову сябра, маем часовы адкат у савок, а там вернецца і праўдзівая сімболіка, трэцяга нядадзена. Мабыць, так, пагаджаюся я, адно трэба гэтаму спрыяць, бо акурат бяздзейнасць усяго народу спараджаюся лякія гістарычныя анамаліі. А найвялікшы стымул дзейнічаць гэта жаданне пабачыць непазбежныя перамены яшчэ на сваім вяку.